աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին հայրենակիցներ, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում աշխարհակահաղական զարգերակ հաղորդման հերթական թողարկումն է։ Կխոսենք եւ կփորձենք վերլուծել վերջի 2-3 օրվա ընթացքում տեղ ունեցած կարևորագույն աշխարհակահաղական զարգացումներ։ Եվ այսպես սկսենք Արցախին վերաբերող թեմաներից։ Վերջի օրերի ընթացքում ամենակարևոր զարգացումներից մեկը կարելի է համարել այն, որ նշանակվել է ԵՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի նոր համանախագահ Լուիս Բոնոն։ Լուիս Բոնոն նաև կհամակարգի Արևի հարավային Կովկասում խաղաղության եւ կայունության ուղված ԱՄՆ ջանքեր, այսպես է։ Պաշտոնական, ուրեմն, մեկնաբանությունը նրա նշանակման։ Բոնոն փորձառու դիվանագետ է եւ ընդհանրապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարությունն ընդգծել է, որ ԱՄՆ-ի համար շատ կարևոր է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորումը եւ իրենք ակտիվորեն մասնակցելու են այս գործընթացում։ Մի քանի օր առաջ նաեւ շատ հետաքրքիր զարգացում է տեղ ունեցել Նիդերլանդներում այդ երկրի արտաքին գործերի նախարարությունը ընդգծել է, որ անհրաժեշտ է անվերապահորեն բացել Բերձորի միջանցքը եւ որ Ադրբեջանի ինքնակոչ էկոակտիվիստները փաստորեն իրականացնում են անիրավական գործողություն։ Սա շատ կարևոր է։ Ինչքան շատ երկիր դատապարտի Ադրբեջանին, այնքան ավելի լավ։ Անցնենք հարևան երկրին Ադրբեջանին։ Այնտեղ նույնպես կարևոր իրադարձություններ են տեղ ունեցել, իհարկե, ընդգծված ներթուրքական համաթուրքական ինտեգրվան ուղված եւ այսպես այս համատեքստում կարևոր էր Ադրբեջանի, Թուրքիայի, Վրաստանի պաշտպանության նախարարների հանդիպումը, որը նաեւ տեղի ունեցել համատեղ ձմեռ 2023 ուրեմն զորավարժությունների համատեքստում։ Ասեմ, որ զորավարժությունները այդ երկրների զինված ուժերի մասնակցությամբ, ինչպես նաև 17 այլ երկրներ, այդ թվում նաև Մեծ Բրիտանիա, Գերմանիա, Ղազախստանի զինված ստորաբաժանների մասնակցությամբ ուղղված է համակարգելու այդ երկրների գործողությունները Անդրկովկասում, ընդ որում նաև մեկը մյուսին օգնելու թիկունքային ուղությամբ, մասնավորապես Պարենի եւ այլ։ Սա շատ մտահոգիչ գործընթաց է եւ ցույց է տալիս Ադրբեջանի, Թուրքիայի, Վրաստանի եւ մի շարք այլ երկրներ, այդ թվում նաեւ Ղազախստանի միասնական մոտեցումներ աշխարհակահաղական եւ ռազմակահաղական։ Ընդ որում այդ հանդիպման ժամանակ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը եւս մեկ անգամ անդրադարձել է Զանգեզուրիա միջանցքին կարևորելով այն, ինչը նույնպես հատկանշական է։ Ընդհանրապես Թուրքիան էլ վերջի երկու օրերի ընթացքում մի շարք կոշտ հայտարարություններ է արել մասնավորապես նախագահ Էրդողանը կրկին շանտաժ է ենթարկել իր հիմնական դաշնակից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Ալիևին, ասել, որ եթե նրան շտրամադրեն կորցանիչներ, ապա նա կարող է Իրանի, Ռուսաստանի եւ Սիրիայի հետ ուրեմն ինչ որ մի համաձայնություն կնքի եւ նոր իրավիճակ ստեղծի տարածաշրջանում։ Նույն Էրդողանը հիշեցնեմ, վերջի մի քանի օրերի ընթացքում նաեւ խիստ քննադատել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին, նրան համարելով ոչ կոմպետենտ եւ անազնիվ գործիչ։ Մի բան, որ անհնարին էր պատկերացնել նախքին։ Բայց այդպես է, երբ որ ուժեղանում է Թուրքիան եւ թուլանում են այլ երկրներ, մենք բոլորս տեսնում ենք ինչպիսի քաղաքականություն է վարում Թուրքիան։ Հետաքրքիր զարգացումներ են տեղ ունեցել նաեւ Մոլդովայում եւ Մեզնեստրի շրջանում։ Ուրեմն Մոլդովայում ազգային ժողովը ընդունել է մի օրենք, համաձայն որի խստացնում են անջատողականության եւ երկրի տարածքային ամբողջականության ուղղված ցանկացած գործողության համար պատասխանատվությունը։ Մեզնեստրի Մոլդովական Հանրապետության արտգործնախարար Վիտալի Իգնացևը դատապարտել է այդ մոտեցումը եւ այն համարել որպես լուրջ մարտահրավեր Մեզնեստրյան խաղաղորձընթացին։ Իհարկե, սա ցույց է տալիս, որ Մոլդովան պաշտոնական Կիշնյովը ել ավելի է կոշտացնում իր դիրքորոշումը Մեզնեստրի հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ ասեմ, որ նման զարգացումները նաև արձագանք են գտել Մոսկվայում, այսպես արտգործնախարար Լավրովը մի շատ հետաքրքիր հայտարարություն է արել, համաձայն որի արևմուտքը փորձում է Մոլդովայից ստեղծել նոր Ուկրաինա եւ Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուն պատրաստ է իր վրա վերցնել այս առաքելությունը ճակերտներում։ Իհարկե, սա նշանակում է, որ եթե Մեզնեստրի նկատմամբ Մոլդովան կոշտացնի դիրքորոշումը չի բացառվում այնտեղ եւս մի պատերազմական թաթերաբեմի ստեղծմանը, ինչը իհարկե հումանիտար աղետ կլինի մարդասիրական, բայց եւ կլինի բնական, այսպես աշխարհակահաղական զարգացումներով լի գործընթաց եւ անպատասխան չի մնա այլ երկրների կողմից։ Շա, Սա պարզ է։ Ասեմ, որ Ուկրաինայի հետ կապված նույնպես, քանի որ մեզ Նեստրում եթե իրավիճակը բարթանա, Ուկրաինան նույնպես մասնակից կլինի այդ գործընթացներին, եւ մենք տեսանք, որ վերջի 1-2 օրվա ընթացքում այնտեղ Ուկրաինայում նույնպես հետաքի զարգացումներ տեղ ունեցան, այսպես Եվրոխորհրդարանը մի բանաձև է ընդունել, համաձայն որի նրանք սատարում են Ուկրաինայի անդամակցությունը Եվրոմիությանը։ Նույնպես շատ էսպես աննախադեպ երևույթ, որովհետև եթե Ուկրաինան իրոք անդամակցի Եվրոմիությանը, սա կլինի նաև Եվրոմիության ուղակի մասնակցությունը պատերազմական գործողություններին։ Եվ սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ արևմուտք Ռուսաստան հարաբերությունները բավականին սրված են։ Եվ շատ հետաքրքիր ուրեմն մի տեղեկություն տարածվեց նաև որոշ լրատվամիջոցներով համաձայն որի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը կարգադրել է կենտրոնական հետախուզության վարչության ղեկավարությանը այցելել Մոսկվա եւ Կիև եւ փորձել գտնել պատերազմի դադարեցման եզրեր։ Ընդ որում, ըստ որոշ տվյալների, Ամերիկա Միացյալ Նահանգները պատրաստ է Ուկրաինայի բաժանման գործընթացին եւ առաջարկել է Ռուսաստանին, որպիսի նա իր վերահսկողության տակ վերցնի Ուկրաինայի տարածքի 20%-ը, մնացածը մնա արևմուտքին։ Ըստ այդ աղբյուրների ոչ Ռուսաստանը, ոչ Ուկրաինան չեն ընդունել այդ առաջարկը, քանի որ ռուսական կողմը մտածում է, որ ավելի շատ տարած կարող է անցնել Ռուսաստանին, իսկ Ուկրաինան փորձում է դիմակայել։ Բայց այն, որ նման զարգացումներ տեղ են ունենում, հատկանշական է։ Ընդհանրապես, հարգելի բարեկամներ, ըստ երևույթ Ըստ Ուկրաինայի բաժանումը կլինի միակ տրամաբանական հետևանքը այս գործընթացին։ Ասեմ, որ նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ կատարել է մի շատ կարևոր, այսպես հայտարարություն է իրականացրել։ Նա ասել է, որ հիմնական գերնպատակը Ռուսաստանի իշխանությունի հաշիվ դա Ռուսաստանի պահպանումն է, որ, որ որպես պետություն, այսինքն այն գործընթացները, որտեղ են ունենում Վլադիմիր Պուտինը ուղղակիորեն փոխկապակցել Ռուսաստանի ապագայի հետ։ Սա նշանակում է, որ կարևորություն են տալիս եւ Ուկրաինայում ընթացող զարգացումներին եւ ամենուր, այդ թվում նաեւ կարելի է մտածել, որ կարևորագույն տարածաշրջաններում, որտեղ Ռուսաստանը պետք է իր ներկայությունը պահպանի եւ որ որևէ զիջման որ միակողմանի զիջման Մոսկվան չի գնա։ Մեզ համար շատ է տակի զարգացում տեղ ունեցավ նաև Թայվանում, ուրեմն Ամերիկայի միացյալ նահանգների ներկայացների պալատի նախագահ Կևին Մակկարտին հայտարարեց, որ ծրագրավորում է այցելել Թայվան։ Իհարկե, անմիջապես Պեկինը, պաշտոնական Պեկինը, Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը դատապարտեց այդ մոտեցումը, ասեն, որ նաև հիշում եք, որ Նենսի Փելոսին էր ժամանակին այցելել նույնպես ներկայացների պալատի նախագահ Թայվան, որը Չինաստանում շատ վատ է ընդունվել։ Սա շատ հատկանշական է այն առումով, որ եթե որոշ վերլուծաբաններ փորձում են ներկայացնել այն, որ ազգերի ինքնորոշման իրավունքը փակված է եւ միայն տարածքային ամբողջականության գաղափարն է իշխում աշխարհում, սա այդպես չէ։ Եվ Թայվանի հետ կապված գործում հաղորդածները պահանջում են մեր շատ խորը վերլուծություն եւ ուշադրության կենտրոնում պետք է միշտ պահենք, որովհետեւ սա կօգնի նաեւ մեր արգումենտները արտաքին ասպարեզում ուժեղացնելու։ Այսքան էր վերջի օրերի հիմնական զարգացումները, հետևենք, կհանդիպենք։ Մնացեք բարով։